xinh như thiên thần ngỡ nó đang ngấm tràn đầy tim ai tràn đầy tim ai tràn đầy tim ai luôn theo em bằng lời hát nhưng biết khi nào ai đó nghe thấy oh, khi anh gọi tên em là lúc xung quanh chỉ là màn đêm nước mắt anh sao đắng thay khi ban mai là lúc anh đã nhận ra anh đã đã đánh mất em mất em mất em xin em hãy nói chỉ là giấc mơ chỉ là giấc mơ xin em hãy nói chỉ là giấc mơ chỉ là giấc mơ xin em hãy nói chỉ là giấc mơ chỉ là giấc mơ xin em hãy nói chỉ là giấc mơ chỉ là giấc mơ baby you know i love you chẳng ai yêu em được bằng anh đã cất giấu em Không cho ai xem, không cho ai làm quen với em Vì em là cô bé lọ lem Vì em luôn gọn gàng, ngay ngắn Từ khi quen biết em anh mới thấy rằng mình thật là may mắn Hay là anh đang say nắng đến đây nhìn em thật là tỏa sáng Anh phải viết bài này sao cho thỏa đáng Với cái quả sáng của em đẹp hơn cả neck top model Nắm tay anh đi Hết con đường còn lại nhé baby Anh sẽ không bị gầy đi vì nụ cười nhỏ nhẹ dáng vẻ em thỏ thẻ Luôn có anh để bảo vệ không làm em phải nhỏ lệ Xin em hãy nói chỉ là giấc mơ luôn tin chỉ là một giấc mơ nhưng sự thật kia làm tim anh tan vỡ chỗ đã bắt em đi xa quá xa khuất khuất nơi anh một cơn sốc khi em chưa tan biến trong phút chốc anh chẳng còn tha thiết là ai sẽ yêu anh hay anh sẽ yêu anh bởi vì thế giới anh thuộc về chính em đó về giờ còn đâu cơn mơ kéo đến theo thời gian cô sâu nỗi nhớ vội vàng đã khiến anh phải I don't wanna go Xin em hãy nói Chỉ là giấc mơ Chỉ là giấc mơ Xin em hãy nói Chỉ là giấc mơ Chỉ là giấc mơ Xin em hãy nói Chỉ là giấc mơ Chỉ là giấc mơ Xin em hãy nói Chỉ là giấc mơ Chỉ là một giấc mơ Xin em hãy nói Chỉ là giấc mơ